Azaroa hogeita zazpi gaur raste da eta hau berrion albistegia duzue, berrioza herratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, azaroko bilkura orokorra gaur bertan. Bai, Xabi, gaur arratxeko seiterritan, azar, azaroko udal batza ingo da bertan, amairu puntu izango dira ez da beste batzuen artean, iek bimozio orkestuko ditu bata abortuaren legeaz, diardu bestea, melillako burdinsa aretan jarritako marrazak mai gaineratzen ditu. eta udalbaltza honetatik mugitu gabe, de ereduaren kontrako akusazioen inguruan mozio bat aurkezuko da. Bai, pasaden igandean, estatu mailan saldu egiten den egonkari batean, mendialdea bi eskolarekiko akusazio larriak luzatzen zituen artikulu bat irakur zitekeen honen arira, bilduren eskutik, gaur mozio bat aurkeztuko da udalbatzan. Berriki lanen hauteskunde sindikalak. Pasaden ustiralean egin ziren lehenengoz hauteskunde sindikalak berri, berriki lanen parte hartze handiko hauteskundeak izan ziren hauek. Elako ordezkaria Juan Carlos Ortiz izan zen bozkatuena. Lafeko zurinegil bigarren bozkatuena izan zen eta irugarren bozkatuena komisiones obrerako Ana Romero. Eta autoeskundeak eh, utzi gabe, mendialdea biko eskola kontzeio osatzeko bozkar, bozka bihar. Bai, Xabi, autagai bi gurasoen ordezkari gisa azaroaren oita zurtzian, biharko unean ospatuko diren hauteskundeetan aukeratuak izango dira eskola kontseilua osatu asmoz kulturguneko erabilera anitzeko gelan izango dira buzkauntziak. ontziak. Gaia aldatu eta gogora ekarri Euskara ikasteko bekak. Bai berriozarren erroldatutakoak, baita autonomoek eta egoitza soziala berriozarren duten mikroenpresetan lan egiten duten langileek eskatu alko dute udaleko Euskara zerbitzuak luzatutako beka hau. Eskaria legezko iteko agiriak udaletxeko auzo ulegora eraman beharko dira azaroren hogeita marra baino lehenago xe. Informazio gehiagorako iru ubebikoitz.berriozar.es Mars Eta kiroletako atal honetan, e, Nafarrako sokatira txapelketa bi mila damairu. Bai, larun batean, azoroak iru, txapelketako azken saioa jokatu zen lesakan larun bateko jaurdunaldian, seireun kilo gizonezko taldeek, eta bosteun da berroita mar talde mistoek hartu zuten parte. Eta emaitzak, hauesek seireun kiloko kategorian, gizonezkoak zortzi bider zortzeko horredan, bigarren jaurdu naldiaren emaitzak amaiur lehenengo postuan iru punturekin. Eta berriozar bi punturekin? Azkeneko txantrea puntu bakar batekin eta guazen orain salkapen orokor, orokorra azaltzera. Txapelduna kategoria seireun kiloko kategorian, amaiur sei punturekin. Eta bigarrenak e, guretzako berriozar e, eh, talde lentzako e, eh, lau punturekin. Alas eta azkenik hirugarrenak txantrea bi punturekin bi jaurdunaldietako puntuak batu ondoren, txaikapen orokor horretan esan bezala txapeldunak 600 kilotan amaiur taldekoak. Eta guazen orain, bostun berroita mar, kiloko ei erreferentzia egiten dion sailkapena azaltzera, e, bigarren jaurdun aldiari dago lehenengo postuan berriozar B lau punturekin. Bai, ba, samurua himotz diru punturekin. Irugarren ez, txantrea punto taerdiarekin. Eta bukatzeko berriozar A taldea e, puntu taerdi batekin. Eta sailkapen orokorrean, misto mistoari dagokionez, txapeldunak berriozarbe zortzi punturekin. Bigarrena bazaburua mo imotz e, sei punturekin. Hirugarrenak berriozar A, irukoma bos punturekin. Eta laugarrenak eta azkenak e, txantreak bi, pu, eh, puntu terdi e, ekin. Alaxe beraz, bi jaurdunaldietako puntuak batu ondoren, boste honta berroita mar kilo azpitiko txapela berriozar B taldeak eraman zuen eta larun bateko jardunaldiarekin amaiera eman zitzaion, aurtengo sokatira txapelketari jokoan ziren lau txapelak, ondorengo taldea, taldearen izan ziren, seireun taberroi kilo, kiloko kategorian, amaiur, irureun ta irureit amabos kilokoan, emakumezkoi dagokionean, basaburua, imotz, seireun kilokoan, amaiur, eta bosteun taberroi tamar kiloko talde mistoi dagokionez, berriozar, B. Berriozar, be. eguraldiaz mintzatuko gara orain, zer dio garko iragarpenak, garazi? Bai, xabi, zerua, odei gutxirekin egongo da, baina tarte odeitzu batzuk izango ditugu azken orduetan. Ipar, ekialdeko aizea ulbizia ibiliko da, egunaren azken orduetan, ekialdera egingo du temperatura minimoak, gutxi, edo nahikoa jetxi eta maksimoetan aldaketarik ez. Eta gaur ere, izotz txikia egingo du. eta hau izan da guztiak aurko albistegiare daukionez, informazio gehiago zen urduetan, berriozar irratiaren sintonian FMko egun puntu zortzian, edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música